13767 fatvo. Ro'zadorning tishini davolatish hukmi. Savol. Ro'zadorning tish shifokoriga borishi joizmi? Tishlarimni davolatishim kerak. Ramazonda ro'zador holimda tish shifokoriga borsam u tomog'imga tasodifan biror narsa ketib qolsa va men uni beixtiyor yutib yuborsam nima bo'ladi? Bunday holatning shar'iy hukmi qanday? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Shayx Abdulaziz ibn Boz rahimahullohdan so'raldi. Agar kishining tishi og'rib shifokorga murojaat qilsa, shifokor esa tishini tozalasa, plomba qo'ysa yoki tishlaridan birini olib tashlasa, bu uning ro'zasiga ta'sir qiladimi? Shifokor tishni og'riqsizlantirish uchun ukol qilsa, buning ro'zaga ta'siri bormi? U kishi shunday javob berdilar: Savolda zikr qilingan ishlarning ro'zaning sahihligiga ta'siri yo'q. Boz ustiga bu uzrli holatdir. Ammo dori yoki qondan biror narsani yutib yuborishdan ehtiyot bo'lish lozim. Xuddi shuningdek, zikr qilingan ukol ham ro'zaning durust bo'lishiga ta'sir qilmaydi, chunki u yeyish va ichish ma'nosida emas. Asl qoida ro'zaning durustligi va to'liqligidir. Iqtibos tugadi. Manba: Islom arkonlariga oid muhim javoblar. Agar kechasi shifokorga borish imkoningiz bo'lsa, bu avloroqdir. Vallohu a'lam.